Pars quinquagesima tertia Vulgate Clementine. Haec transcriptio a Societate Libri Voce facta. Bono publico usui est. Caput octavum. Et venerat mensis septimus. Filii autem Israel erant in civitatibus suis. Congregatusque est omnis populus quasi vir unus ad plateam quae est ante portam aquarum et digserunt Esdre scribe ut afferet librum legis Moysi quam praece ad Dominus Israeli Atuli tergo Esdras sacerdos legem coram multitudine virorum et mulierum cunctisque qui poterant intelligere in die prima mensis septimi et legit in eo aperte in platea quae erat ante porta aquarum, de mane usque ad mediam diem in conspectu virorum et mulierum et sapientium et aures omnis populi erant erecte ad librum stetit autem esdras scriba super gradum ligneum quem fecerat ad loquendum et steterunt iusta eum matatias et semeia et ania et Uria et Helcia et Masia, ad destram eius et ad sinistram Fadaia Misael et Melchia et Asum et Asbadana Zacharia et Mosollam et aperuit Esdras librum coram omni populo super universum quippe populum eminebat et cum aperuisse teum stetit omnis populus et benedixit Esdras domino Deo magno et respondit omnis populus amen amen elevans manus suas et incurvati sunt et adora averunt deum proni in terram porro Josue et Bani et Serebia Yamin Accub Seftai Odia Maasia Celita Azarias Josabed Anan Falaia Levite silentium faciebant in populo ad audiendam legem populus autem stabat in gradu suo et legerunt in libro legis dei distincte et aperte ad intelligendum et intellexerunt cum legeretur dixit autem Nehemias ipse est ater sata et esdras sacerdos et scriba et levite interpretantes universo populo dies sanctificatus est domino deo nostro nolite lugere et nolite flere flebat enim omnis populus cum audiret verba legis et dixit eis ite comedite pinguia et bibite mulsum et mittite partes his qui non prepara verunt sibi qui a sanctus dies domini est et nolite contristari gaudium et enim domini est fortitudo nostra levite autem silentium faciebant in omni populo dicentes tacete quia dies sanctus est et nolite dolere habit itaque omnis populus ut comederet et biberet et mitteret partes et faceret laetitiam magnam quia intellexerant verba quae docuerat eos et in die secundo congregati sunt principes familiarum universi populi sacerdotes et levite ad esdram scribam ut interpretaretur eis verba legis et invenerunt scriptum in lege precepisse dominum in manu moesi ut habitent filii israel in tabernaculis in die solemni mense septimo et ut predicent et divulgent vocem in universis urbibus suis et in Jerusalem dicentes e gredimini in montem et afferte frondes olive et frondes ligni pulcherrimi frondes mirti et ramos palmarum et frondes ligni nemorosi ut fiant tabernacula sic ut scriptum est et egressus est populus et attulerunt fecerunque sibi tabernacula unus quisque in domate suo et in atriis suis et in atriis domus dei et in platea porte aquarum et in platea porte ephraim fecit ergo universa ecclesia eorum qui redierant de captivitate tabernacula et habita verunt in tabernaculis Non enim fecerant a diebus Josue, filii nun, taliter filii Israel, usque ad diem illum, et fuit leti magna nimis. Legit autem in libro Legis Dei per dies singulos, a die primo, usque ad diem novissimum, et fecerunt solemnitatem septem diebus, et in die octavo collectam justa ritum caput nonum in die autem vigesimo quarto mensis huius convenerunt filii Israel in Iunio et in Sacis et humus super eos et separatum est semen filiorum Israel ab omni filio alienigena et steterunt et confitebantur peccata sua et iniquitates patrum suorum et consul regserunt ad standum et legerunt in volumine legis domini dei sui quater in die et quater confitebantur et adorabant dominum deum suum surrexerunt autem super gradum levitarum Josue et Bani et Cermiel, et Sabania Bonni Serabias Bani et Canani et clamaverunt voce magna ad dominum deum suum et dixerunt levite Josue et Cermiel Bonni Hasebnia Serebia Odaia Sebnia Fatatia surgite benedicite domino deo vestro ab aeterno usque in aeternum et benedicant nomini gloriae tue excelso in omni benedictione et laude tu ipse domine solus tu fecisti celum et celum celorum et omnem exercitum eorum terram et universa quae in ea sunt maria et omnia quae in ei sunt et tu vivifica somnia hac et exercitus celi te adorat tu ipse domine deus qui elegisti abram et ed eum de igne caldeorum, et posuisti nomen eius Abraham, et invenisti cor eius, fidele coram te, et percussisti cum eo fedus, ut dares ei terram cananei, et tei, et amorei, et ferezei, et jesubei, et gergesei, ut dares semini eius, et implesti, verba tua quoniam iustus es et vidisti afflictionem patro nostrorum in Egipto clamorenque eorum audisti super mare rubrum et dedisti signa atque portenta in faraone et in universis servis eius et in omni populo terre illius coniovisti enim quia superbe egerant contra eos et fecisti tibi nomen sicut in hac die, et mare dividisti ante eos, et transierunt per medium maris in sicco, persecutores autem eorum proiecisti in profundum, quasi lapidem in aquas validas, et in columna nubis ductor eorum fuisti per diem, et in columna ignis per nottem, ut apareret eis via perquam ingrediebantur. Ad montem quoque sinei descendisti, et locutus es cum eis de celo, et dedisti eis judicia recta, et legem veritatis, ceremonias et precepta bona. et sabbatum sanctificatum tuum ostendisti eis, et mandata et ceremonias, et legem precepisti eis in manum Moisi servi tui. Panem quoque de celo dedisti eis infame eorum, et aquam de petra ed uxisti eis sitientibus, ed uxisti eis ut ingrederentur et possiderent terram, superquam levasti manum tuam ut tradere seis. Ipsi, vero, et patres nostri superbe eegerunt, et induraverunt cervices suas, et non audierunt mandata tua, et non luerunt audire, et non sunt recordati mirabilium tuorum, quae fecera seis, et induraverunt cervices suas, et dederunt caput ut converterentur ad servitutem suam, quasi per contentionem tu autem deus propitius clemens et misericors longanimis et multae miserationis non de reliquisti eos et quidem cum fecissent sibi vitulum conflatilem et digissent iste est deus tuus qui eduxit te de aegypto fecerunque blasphemias manias, tu autem in misericordiis tuis multis non dimisisti eos in deserto columna nubis non recessit ab eis per diem ut duceret eos in viam columna ignis per noctem ut ostenderet eis iter per quod ingrederentur et spiritum tuum bonum dedisti qui doceret eos et manna tuum non proibuisti ab ore eorum, et aquam devisti eis in siti. Quadraginta annis pavisti eos in deserto, nilque eis defuit, vestimenta eorum non in vetera averunt, et pedes eorum non sunt attriti, et dedisti eis regne, et populos, et partitus est eis sortes et possederum terram seon, et terram regis Esebon et terram og regis basan, et multiplicasti filios eorum sicus stellas celi, et aduxisti eos ad terram de qua dixeras patribus eorum, ut ingrederentur et possiderent. Et venerunt filii et possederunt terram, et humiliasti coram eis habitatores terre cananeos et delisti eos in manu eorum et reges eorum et populos terre ut facerent eis sicut placebat illis ce perunt itaque urbes munitas et humum pinguem et possederunt domos plenas cuntis bonis, cisternas ab alis fabricatas, vineas et oliveta, et linea pomifera multa, et comederunt et saturati sunt, et impinguati sunt, et abunda averunt delicis in bonitate tua magna provoca verunt autem te ad ira cundiam, et recesserunt a te, et proiecerunt legem tuam post terga tua, et profetas tuos occiderunt, qui contestabantur eos ut reverterentur ad te, fecerunque blasfemias grandes, et dedisti eos in manu hostium suorum, et afflixerunt eos et in tempore tribulationis sue clamaverunt a te et tu de cielo audisti et secundum miserationes tuas multas dedisti eis salvatores qui salvarent eos de manu hostium suorum cumque requievissent reversi sunt ut facerent malum in conspectu tuo et de reliquisti eos in manu inimicorum suorum et possederunt eos. Conversique sunt et clamaverunt a te, tu autem de celo exaudisti, et liberasti eos in misericordiis tuis multis temporibus, et contestatus es eos ut reverterentur ad legem tuam, ipsi vero superbe egerunt, et non audierunt mandata tua et in iudicis tuis peccaverunt quae faciet homo et vivet in eis et dederunt humerum recedentem et cervicem suam induraverunt nec audierunt et protraxisti super eos annos multos et contestatus es eos in spiritu tuo per manum profetarum tuorum et non audierunt et tradidisti eos in manu populorum terrarum in misericordiis autem tuis plurimis non fecisti eos in consumptionem nec dereliquisti eos quoniam deus miserationum et clemens est tu nunc itaque deus noster magne fortis et terribilis custodiens pactum et misericordiam ne avertas ad facie tua omnem laborem qui invenit nos reges nostros et principes nostros et sacerdotes nostros et profetas nostros et patres nostros et omnem populum tuum ad iebus regis assur usque in diem hanc Et tu iustus es in omnibus quae venerunt super nos, quia veritatem fecisti, nos autem impie egimus, reges nostri, principes nostri, sacerdotes nostri et patres nostri, non fecerunt legem tuam, et non attenderunt mandata tua, et testimonia tua quae testificatus es in eis et ipsi in regnis tuis et in bonitate tua multa quam dederas eis et in terra latissima et pingui quam tradideras in conspectu eorum non servierum tibi nec reversi sunt a studiis suis pessimis Ecce nos ipsi hodie servi sumus, et terra quam dedisti patribus nostris, ut comederent panem eius, et quae bona sunt eius, et nos ipsi servi sumus in ea. Et fruges eius multiplicantur regibus, quos posuisti super nos propter peccata nostra, et corporibus nostris dominantur, et iumentis nostris secundum voluntatem suam et in tribulatione magni assumus super omnibus ergo his nos ipsi percutimus fedus et scribimus et signant principes nostri levite nostri et sacerdotes nostri caput decimum signatores autem fuerunt Nehemias atersata filius Achelai et Sedecias Saraias Azarias Jeremias Feshur Amarias Melchias Hattus Sebenia Melluk Arem Merimut Obdias Daniel Genton Baruch Mosollam abia miamin masia belgai semeia hi sacerdotes porro levite iosue filius azanie benui de filiis henadad cedmiel et fratres eorum sebenia odaia celita falaia hanan mica rob azebia Zakur, Serebia, Sebania, Odaia, Bani, Baninu. Capita populi. FAROS Fa'at Moab, Elam, Zetu, Bani, Bonni, Asgad, Bebai, Adonia, Begoei, Adin, Ater, Ezecia, Azur, Odaia, HASUM Bezai, Haref, Anatot, Nebai, Megphias Mosollam Hazir Mesisabel Sadoc Jedua Feltia Hanan Anaya Osee Hanania Hasub Haloes Phalia Sobek Reum Azebna Masia Ekaya Hanan Anan Melluk Aran Bana et reliqui de populo sacerdotes levite ianitores et cantores natinei et omnes qui se separaverunt de populis terrarum ad legem dei uxores eorum filii eorum et filiae eorum omnes qui poterant sapere spondentes pro fratribus suis optimates eorum et qui veniebant ad pollicendum et iurandum ut ambularent in lege Dei quam dederat in manu Moisi servi Dei ut facerent et custo dirent universa mandata Domini Dei nostri et iudicia eius et ceremonia eius, et ut non daremus filias nostras populo terre et filias eorum non acciperemus filiis nostris populi quoque terre qui important venalia et omnia ad usum per diem sabbati ut vendant non accipiemus ab eis in sabbato et in die sanctificato et dimittemus annum septimum et exactionem universae manus et statuemus super nos praecepta ut Otademus tertiam partem cicli per annum ad opus domus Dei nostri ad panes propositionis et ad sacrificium sempiternum et in holocaustum sempiternum in sabbatis in calendis in solemnitatibus et in sanctificatis et pro peccato ut exoraetur pro Israel et in omnem usum domus Dei nostri sortes ergo misimus super oblationem lignorum inter sacerdotes et levitas et populum ut inferrentur in domum dei nostri per domos patrum nostrorum per tempora a temporibus anni usque ad annum ut arderent super altare dominie dei nostri sic ut scriptum est in lege moysi et ut afferremus primogenita terre nostre et primitiva universi fructus omnis ligni ab anno in annum in domo domini, et primitiva filiorum nostrorum et pecurum nostrorum, sicut scriptum est in lege, et primitiva bom nostrorum et ovium nostrarum, ut offerentur in domo dei nostri sacerdotibus qui ministrant in domo dei nostri et primitias ciborum nostrorum et libaminum nostrorum et poma omnis ligni vindemie quoque et olei afferremus sacerdotibus in gaso filacium dei nostri et decimam partem terre nostre levitis et ipsi levite decimas accipient ex onibus civitatibus operum nostrorum. Erit autem sacerdos filius Aaron cum Levitis in decimis Levitarum, et Levite offerent decimam partem decime sue in domo Dei nostri ad gaso filacium in domum Thesauri. Ad gaso filacium enim deportabunt filii Israel et filii Levi, primitias frumenti vini et olei et tibi erunt vasa sanctificata et sacerdotes et cantores et janitores et ministri et non dimittemus domum dei nostri caput undecimum habita verunt autem principes populi in Jerusalem reliqua vero plebs misit sortem ut tollerent unam partem de decem qui habita turi essent in Jerusalem civitate santa novem vero partes in civitatibus benedixit autem populus omnibus viris qui se sponte obtulerant ut habitarent in Jerusalem hi sunt itaque principes provincie qui habita verunt in Jerusalem et in civitatibus Iuda – habitavit autem unus quisque in possessione sua in urbibus suis Israel sacerdotes levite nathinei et filii servorum Salomonis et in Jerusalem habita verunt de filiis Iuda et de filiis Benjamin de filiis Iuda Ataias filius Asiam filii Zacharie filii Amariae filii Safatie, filii Melalel, de filiis Fares, Masia filius Baruc, filius Cohoza, filius Hazia, filius Sadaia, filius Joiarib, filius Zacarie, filius Silonitis, et omnes hii filii Fares, qui habitaverunt in Jerusalem, quadringenti sexaginta octo viri fortes. Hi sunt autem filii Benjamin, sellum filius Mosollam, filius Ioed, filius Fadaia, filius Colaia, filius Masia, filius Etel, filius Isaia, et posteum Jebai, Selai, non genti viginti octo, et Ioel filius Zecrii, praepositus eorum et Judas filius Senua super civitatem secundus et de sacerdotibus Idaia filius Joarib Iachin Saraia filius Elcie filius Mosollam filius Sadoc filius Meraiot filius Achitob princeps domus Dei et fratres eorum pacientes opera templi octingenti viginti duo et adaia filius ieroam filius feleia filius amsi filius zacharie filius feshur filius melchie et fratres eius principes patrum ducenti quadraginta duo et amasai filius ezrael filius azi filius masol lamot filius emmer et fratres eorum potentes nimis centum viginti octo et praepositus eorum Zabdiel filius potentium et de levitis semeia filius Asub filius Azaricam filius Azabia filius Boni et Sabatai et Iosabed super omnia opera quae erant forinsecus in domo Dei a principibus levitarum et Matania filius Mica filius Zebedei filius Asaph princeps ad laudandum et ad confitendum in oratione et Bebecia secundus de fratribus eius et Abda filius Samua filius Galal filius Iditun omnes levite in civitate santa ducenti octoginta quatuor et ianitores Acub Telmon et fratres eorum qui custodiebant ostia centum septuaginta duo et reliqui ex Israel sacerdotes et levite in universis civitatibus Iuda unus quisque in possessione sua et nati nei qui habitabant in Ophel et sia et Gaspa de Natineis et episcopus levitarum in Hierusalem Asi filius Bani, filius Asabie, filius Matanie, filius Mike. De filiis Asaph cantores in ministerio Domus Dei. Preceptum qui per regis super eos erat, et ordo in cantoribus per dies singulos, et fataia filius Mesezebel. De filiis Zara filii Iuda in manu regis, iusta omne verbum populi et in domibus per omnes regiones eorum de fidis iuda habitaverunt in cariatarbe, et in filiabus eius et in dibon et in filiabus eius et in capsel et in viculi eius et in iesue et in molada et in beth phalet et in aser sual et in bersabe et in filiabus eius et in siceleg, et in mocona, et in filiabus eius, et in remmon, et in sarara, et in jerimut, zanoa, Odollam, et in villis earum, lacis et regionibus eius, et azeca, et filiabus eius, et manserunt in bersabee usque ad vallem ennom. Filii autem benjamin a Geba, Mecmas et Hai, et Betel et filiabus eius Anatot Nob Anania Asor Rama Jetaim Hadid Seboim et Neballat Lot et Ono valle artificum et de Levitis portiones Iude et Benjamin Caput decimum Hi sunt autem sacerdotes et Levite qui ascenderunt cum Zorobabel filio Salathiel et Josue Saraia, Jeremias, Esdras, Amaria, Melluch Hattus, Sebenias, Reum, Merimut, Addo, Genton, Abia, Miamin, Madia, Belga, Semeia, et Joia rib, Idaia, Sellum, Amoc, Helcias, Idaia, isti principes sacerdotum et fratres eorum in diebus Iosue por levite Iesua Benui Cermihel Sarebia Iuda Mathanias super hymnos ipsi et fratres eorum et Becbetia atque Hanni et fratres eorum unus quisque in officio suo Iosue autem genuit Joachim et Joachim genuit Eliasib et Eliasib genuit Joiada et Joiada genuit Jonathan, et Jonathan genuit Iedoa. Indiebus autem Joacim erant sacerdotes et principes familiarum, Saraie, Maraia, Jeremie, Hanania, Esdre, Mesollam, Amarie, Ioanan, Milico, Ionatan, Sebenie, Joseph, Haram, Edna, Maraiot, Helci. Adai, Zacharia, Genton, Mosollam, Abie, Zecri, Miamin et Moadie, Felti, Belge, Samua, Semaie, Jonathan, Joiarib, Matanai, Jodaie, Adzi, Sellai, Celai, Amok, Heber, Helcie, Hasebia, Idaie, Natanael, levite in diebus Eliasip et Ioiada et Ioanan et Iedoa scripti principes familiarum et sacerdotes in regno Darii Perse fili Levi principes familiarum scripti in libro verborum dierum et usque ad dies Ionatan, fili Eliasib et principes Levitarum Hasabiah Serebia et Josue filius Cedmiel, et fratres eorum per vices suas, ut laudarent et confiterentur justa preceptum David viri Dei, et observarent aeque per ordinem, matania et becbecia, obedia mosollam telmum acub, custodes portarum et vestibulorum ante portas hi in diebus Joachim filii Josue, filii Josedek et in diebus ducis, et esdre sacerdotis scribeque. In dedicatione autem muri Jerusalem requisierunt levitas de omnibus locis suis, ut aducerent eos in Jerusalem, et facerent dedicationem et laetitiam in actione gratiarum, et cantico et in cymbalis psalteriis et citaris congregati sunt autem filii cantorum de campestribus circa Hierusalem et de villis netufati et de domo Galgal et de regionibus Geba et Asmavet quoniam villas edificaverunt sibi cantores in circuitu Hierusalem et mundati sunt sacerdotes et levite et munda verunt populum et portas et murum ascendere autem feci principes iuda super murum et statui duos magnus coros laudantium et ierunt ad destram super murum ad portam sterquilinii et ivi post eos osaias et media pars principum iuda et Azarias, et Esdras, et Mosollam, Judas, et Benjamin, et Semeia, et Jeremias, et de filiis sacerdotum in tubis, Zacarias, filius Jonatan, filius Semeie, filius Matanie, filius Micaie, filius Zecur, filius Asaf, et Fratres Seius, Semeia et Azareel, Malalai, Galalai, mai Nathanael et Judas et Hanani invasis cantici David viri dei et Esdras scriba ante eos in porta fontis et contra eos ascenderunt in gradibus civitatis David in ascensu muri super domum David et usque ad portam aquarum ad orientem et corus secundus gratias referentium ibat ex adverso et ego posteum et media pars populi super murum et super turrim furnorum et usque ad murum latissimum et super portam Ephraim et super portam Antiquam et super portam Piscium et turrim Hananeel et turrim Emat et usque ad portam Gregis et steterunt in porta custodie steterunque duo cori laudantium in domo dei et ego et diimidia media pars magistratum mecum et sacerdotes Eliakim Masia Miamin Michea Elioenai Zacharia Hanania in tubis et Masia et Semeia et Eleazar et Asi et Ioanan et Melchia et Elam et Ezer et clare cecinerunt cantores et Israia prepositus et immolaverunt in die illa victimas magnas et laetati sunt Deus enim laetificaverat eos laetitia magna sed et uxores eorum et liberi gavisi sunt et audita est Laetitia Jerusalem procul. Recensuerunt quoque in die illa virus super gasophylacia thesauri ad libamina, ed ad primitias, ed ad decimas, ut introferrent per eos principes civitatis in decore gratiarum actionis, sacerdotes et levitas, quia letificatus est Iuda in sacerdotibus et Levitis ad stantibus et custodierunt observationem Dei sui et observationem expiationis et cantores et janitores iusta praeceptum David et Salomonis filii eius quia in diebus David et Asaph ab exordio erant principes constituti cantorum in carmine laudantium et confitentium Deo. Et omnis Israel in diebus Zorobabel et in diebus Neemie dabant partes cantoribus et janitoribus per dies singulos et sanctificabant levitas et levite sanctificabant filios Aaron. Caput tertium decimum. In die aut emillo lectum est in volumine Moisi audiente populo, et inventum est scriptum ineo, quod non debeant introire ammonites et moabites in ecclesiam Dei usque in aeternum. Eo quod non occurrerint filiis Israel, cum pane et aqua, et conduxerint adversum eos Balaam ad maledicendum eis et convertit deus noster maledictionem in benedictionem factum est autem cum audissent legem separaverunt omnem alienigenam ab Israel et super hoc erat Elias ip sacerdos qui fuerat praepositum in gazo filatio domus dei nostri et proximus tobie fecit ergo sibi gasophilacium grande et ibi erant ante eum reponentes munera et us et vasa et deciman frumenti vini et olei partes levitarum et cantorum et janitorum et primitias sacerdotales In omnibus autem his non fui in Jerusalem, quia anno trigesimo secundo Artaxerxis regis Babylonis, veni ad regem, et in fine dierum rogavi regem, et veni in Jerusalem, et intellexi malum quod fecerat Eliasib Tobie, ut faceret eit esaurum in vestibulis domus Dei et malum mihi visum est valde et proieci vasa domus tobie foras de gaso filacio praecepique et emundaverunt gaso filacia et returi ibi vasa domus dei sacrificium et tuus et coniovi quod partes levitarum non fuissent date et fugis et unus quisque in regione suam de levitis et cantoribus et de his qui ministrabant et egi causam adversus magistratus et dixi quare de reliquimus domum dei et congregavi eos et feci stare in stationibus suis et omnes iuda apportabat decimam frumenti vini et olei in horrea et constituimus super horrea selemiam sacerdotem et sadoc scribam et fadaiam de levitis et iustra eos hanan filium zacur filium matanie quoniam fideles comprobati sunt et ipsis credite sunt partes fratrum suorum memento mei deus meus pro hoc et ne deleas miserationes meas quas feci in domo dei mei et in ceremonii seius. In diebus illis vidi in iuda calcantes torcularia in sabato, portantes a cervos et onerantes super asinos vinum et uvas et ficus, et omnes onus et interferentes in Jerusalem, die sabbati et contestato sum ut in die qua vendere liceret venderent et tyri habitaverunt in ea inferentes ferentes et omnia venalia et vendebant in sabbatis filiis Iuda in Jerusalem et ob iurgavi optimates Iuda et dixi eis qua est ec res mala quam vos facitis et profanatis diem sabbati nunquid non haec fecerunt patres nostri et adduxit deus noster super nos omne malum hoc et super civitatem hanc et vos adistis iracundiam super Israel violando sabbatum factum est autem cum quae vissent porte Hierusalem in die sabbati dixi et clauserunt Januas et praecepi, ut non aperirent eas usque post sabbatum et de pueris meis constitui super portas ut nullus inferet onus in die sabbati et manserunt negotiatores et vendentes universa venalia foris Hierusalem semel et bis et contestatus sum eos et dixi eis quare manetis ex adverso muri si secundo hoc feceritis manum mittam in vos itaque ex tempore illo non venerunt in sabato dixi quoque levitis ut mundarentur et venirent ad custodiendas portas et sanctificandam diem sabbati et pro hoc ergo memento mei deus meus et parce mihi secundum multitudinem miserationum tuarum sed et in diebus illis vidi iudeos ducentes uxores azotidas ammonitidas et moabitidas et filii eorum ex media parte loquebantur azotice et nesiebant loqui iudaice et loquebantur iusta linguam populi et populi et objurgavi eos et maledixi et cecidi ec seis viros et decalcavi eos et adiuravi in deo ut non darent filias suas filiis eorum et non acciperent de filiabus eorum filiis suis et sibi metipsis dicens non quid non in uius modi re peccavit Salomon rex Israel et certe in gentibus multis non erat rex simili sei et dilectus deo suo erat et posuit eum deus regem super omnem Israel et ipsum ergo duxerunt ad peccatum mulieres alienigene nunquid et nos in obedientes faciemus omne malum grande hoc ut prevaricemur in Deo nostro et aducamus uxores peregrinas? De filiis autem Ioiada, filii Eliasab sacerdotis magni, gener erat sanna ballat horonites, quem fugavi a me recordare domine deus meus adversum meus qui pollunt sacerdotium iusque sacerdotale et leviticum igitur mundavi eos ab omnibus alienigenis et constitui ordines sacerdotum et levitarum unumquenque in ministerio suo et in oblatione lignorum in temporibus constitutis et in primitivis Memento mei Deus meus in bonum amen Finis partis quinquagesime tertiae